для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча, Чорны замак альшанскі, Чытае артыст Олег Вінярскі. дзверы у дзверы са мной жыве Адам Пятровіч хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць чарку каньяку. Мянушка ягоная палкоўнік у цывільным, А мая чамусьці тоха, так называюць нас, усе фраеры двара. Хто ён? Не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых, бо ён некалькі разоў, ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы і, магчыма, чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы, то я адмоўчваўся. Я гляджу на яго не так, як суседзі. Мне ён здаецца гэткім абелем у адстаўцы. А можа, яно так ёсць на самай справе. Хто ведае, Я яго не пытаю, і ён не скажа: Ведаю толькі, што хату на горшую недзе выменяў. Што мне, я адзін, і гэтай бы за многа, каб не кнігі ды фоткі. Гэта адзіны мой друг на пад'езд. Не друг уласна, а прыцель па шахматах па самотнай мужчынскай выпіўцы. Нячаста толькі, бо метад жыцця ў яго дзіўны, бывае, што ўдзень спіць, а начамі чорт ведае дзе. Часам месяц другі няма ў дома, завітае на гадзіну і зноў няма. Я не распытваю пра яго работу, калі сам не ўспомніць чагосьці, па-першае, не ведаю, пра што можна спытаць. Па-другое, не ведаю, на што можа адказаць і не хачу ставіць чалавека ў нязручнае становішча. Па-трэцяе, увогуле не люблю ніякіх устаноў, нават больніц, кашмар, твары хворых, плявальніцы, пах, яшчэ з даваеннага дзяцінства, скрывава-чырвонага плаката у зубной лячэбніцы толькі на кватэры я магу звесці з нейкім знаёмства. На службе чалавек не сам сабою, не тая асоба, якая толькі і цікавіць мяне. Нават са сваім шэфам я разгаварыўся толькі тады, калі ён запрасіў мяне ў госці. Так і тут. Мабыць, я псіх, але што зробіш, але розум у яго жывы сам мог бы пісаць а не падбіваць мяне высокі сівы увесь нейкі дужа неславянскі таких толькі ў замежным кіно бачыш англіец норвежец але падобен на дужа выцягнуты трохкутнік, плечы шырокія, А клубоў амаль зусім няма, і ногі пры хадзе, каб не парушыць гэтага трохкутніка заўсёды ставіць блізка адну да адной. Апрануты заўсёды бездакорна, ды яшчэ і з доўгай люлькай у зубах. Мистер Смит на Бобкин-стрит. І толькі на паляванні церыбалцы ездзілі некалькі разоў, або ў кватэры, дзе няма старонніх, усё гэта замяняецца тыпова славянскай мала таго беларускай разбоўтанасцю сон дзе папала куцавейкаю ля вогнішчыў 500 разоў лісіцу спаймаў стаптаныя чобаты лата на лаце І ўсё адно нават у лахманах фацет нічога не скажаш, і азартны зараза. Аднойчы, калі бесталковы сабака шукаў у другім баку, просто сам ва ўсёй амуніцыі шчаўна у ваду скочыў. пакачку. Знаёмства наше пачалося з балбатні ў двары. Гаварылі, усе нешта пра чалавечыя захапленні, Ён маўчаў. Ну я і вырашыў спытаць яго, А якое ў яго хобі? Бабачки, адказаў ён не толькі сур'ёзна, але і змрочна. «Э, матылі! Я з вами па-беларуску гавару. Жанчыны! Хо, Нічога сабе манера жартаваць. На самай справе хобі ягоныя гравюры і кнігі. Частка знікла у той час, калі і гаспадарку вяла адна сястра, але нават тое, што засталося, здзіўляе. Багацюшчы кніга збор, гісторыя права, філасофія, біялогія асабліва. Хрыбта гэтага падбору я шчыра кажучы так і не здолеў намацаць. Пасля бібліятэка тая папоўнілася, ды яшчэ з'явіліся на сценах розныя егіпецкія, інданезійскія, афрыканскія рэчы. Сястра і зараз прыходзіць са сваёй кватэры, дапамагае весці гаспадарку, прыводзіць і сваю хатнюю работніцу раз на два тыдні, астатніе робіць сам. Ён гэта ўмее лепей, чым я, уладкавацца паўсюль з максімальным камфортам. Пра сябе гаварыць ён не любіць. Аднойчы толькі выплыла сёе тое наверх. Глядзелі мы Іванава дзяцінства, геніяльны фільм. Справа, відаць, па ўсім адбываецца на Беларусі і хлопчык з Беларусі. Вось там гэты хлопчык і задае пытанне нешта накшталт: А што такое трасцянец? Ты ведаеш? Тут я і адчуў, як яго скаланула. Ну, пра яго пакуль што досыць, пачнём зверху. На пятым паверсе тры майстэрні мастакоў. Хто яны дома, а не мне меркаваць, але на маю думку, у майстэрнях сваіх усе мастакі кавалеры за выключэннем магчыма цалкам сумленных ды дурняў, што можа быць адно і тое ж калі паўз мае дзверы коціцца запознены вал спрэчкі, або раніцай ціха пазвяквае шкло ў чамадане. Я ведаю, <laughs> гэта Альфа і Амега маіх мастакоў. чацвёртым паверсе жыве ўдавец Кяневіч. З падлеткам сынам не дужа цікавы чалавек, а насупраць яго з мамаю, росцік, грыбок, чалавек 21 годзіка. Грыбок з аднаго ведомства з прыцелем хілінскага, палкоўнікам крымінальнага вышуку Андреем Арсентьевічым шчукам, які почасту заходзіць да хілінскага гуляць у шахматы, Тады той з нас, хто прыйшоў пазней, вымушаны капацца ў бібліятэцы. Яшчэ яны ездзяць разам на паляванні і рыбалку і часам да іх прыядноўваюся я. Таму што мы у нечым падобныя, і паляванні, рыбалка і патрэбнасць вечна ні з дняпра, ні з поля дасціпнічаць. Так што ў нас поўны давер і адносныя веданні адзін аднаго. Хілінскі сам захацеў жыць менавіта ў гэтым доме, і грыбка проста любіць яго, перасяліў за сабой, а мо проста так. Грыбок, ніякі не грыбок, а здаравенны грыбіна, хаця і зусім малады, свеженькі, крамяны, А ўсё ж грыбок. Па цвёрдых так і хочацца мне заўсёды ўшчыкнуць шчочках, па цёмна-карычневых вачах, па агульнаму адчуванню чысціні, баравой яснасці і лёгкай па ўзросту, ну, бяздумнасці, ці што? Ну, давайте спускаться з маёй пляцоўкі разам са мной. Лёгкая рэха крокаў па прыступках. Другі паверх На ягонай пляцоўцы жыве лекар. Да якога я дзякуй Богу яшчэ ніколі не хадзіў і хадзіць не хачу, і вам ніколі не раю, і няхай ён увогуле застанецца без працы і гладыёлусы разводзіць, бо ён псіхіятр і, здаецца, працуе ў доме вар'ятаў. Калі я сустракаю яго, мне заўсёды хочацца заспяваць маскоўскую песеньку, Балалаечку свою я со шкафа достаю, На канатчиковой даче тихо песенку пою. Вижу, лезет на забор диверсант, бандит и вор. Я возьму свою гранату и убью его в упор. Комплекс гэта нейкі ці што? У гэтага чалавека ў дзвярах ёсць вочка, якое ўставіла адна з жанчын, што часам прыязджаюць да яго. Мне ўвесь час здаецца, што гэта ён пабойваецца масавага візіту сваіх пацыентаў на дом. Імейка ягонае да вашага ведама: Вітаут, шапо, калавур, лыгановскі. Калі б такое мне, Я б ажаніўся з Жаклін Кеннеді. Не, не ажаніўся б, бо з ёю, як казаў адзін мой знаёмы, ужо ажаніліся дзве гэтыя старыя балканскія малпы, А я лепей ажаніўся з Мэрылін Манро. Аднойчы ішлі разам да тралейбуса і неяк размова перайшла на тое, хто адкуль на імёны і гэтак далей. Чорт яго ведае, адкуль такое сказаў ён. Пра свайго прадзеда толькі і ведаю, што імя інтэлігентны, мабыць, з лапцявой шляхты. Гонар пэўна, вось і ўся музыка, грошай няма, то давай паболей прозвішчаў. А вось і ён сам, выключна складзены з пародзістым бронзавым абліччам, нібы сярэднявяковы кандацьер з медаля хвалістая грыва срэбных валасоў. Рот з цвёрдым прыкусам шэрыя вочы глядзяць пільна. Рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар і разумнейшы таксама. Гаворыць з маладым чалавекам сваім суседам, той у меру прыстойны, у меру ладны, у меру мілавідны. А ўвогуле пра яго толькі і можна сказаць, што ў яго руцэ вядро для смецця. Дзень добры суседзе. Дзянёчак і добрый. першы паверх. Злева на пляцоўцы кватэра, у якой ці кінастудыя, ці тэатральны інстытут, ці балетная студыя, так і не зразумеў, што апытаць нязручна, размясціла інтэрнат на чатырох сваіх дзяўчатак. Там часта песні, весялосць, гітара, Вечарамі яны з хлопцамі нейкімі стаяць у пад'ездзе ля радыятараў і раніцаю там многа недакуркаў. Калі я іду, дзяўчаты праводзяць мяне вачыма досыць часта, і я з гэткай жарабячай вясёласцю дрыгаю паўз іх з ухаватымі нагамі. Значыць, пакуль што я яшчэ нішто сабе. Дзяўчаткі гожанькі з пульхнымі роцікамі, з дурнаватымі яшчэ нібы ў кацянят шырокімі глядзелкамі, з пышнымі агонамі валасоў. Штонікі абцягваюць формы, якія з часам абяцаюць зрабіцца дужа ладнымі. Прыгожыя! толькі не для мяне. Мне без малога сорок, а з іх самый старэйший на вока 2021. Звязаться, каб праз 10 год рогі наставілі. Гэткае задавальненне саступаю вам, старыя для іх. Часам, калі ўспомніш бомбы і палон, і ўсё, што потым, дык нават здаецца і ўвогуле стары. Справа на першым паверсе дзвярэй няма, там уваход у сутарэнне. Даведка аматарам дакладных лічбаў. Кватэра нумар 22. Дзявоча цыганская баема, масленае масла. Кватэра нумар 23. Цікавы малады чалавек з вядром кватэра нумар 24 Віттаут Саверы і Нзілія Хасе Марыя Шапо Калавур Лыганоўскі, майстар па чалавечых мазгах з медным абліччым з калігера Канранды. Кватэра нумар 25 азартны палкоўнік з Бобкін Стрт. Кватэра нумар 26 я з усімі сваімі комплексамі, кватэра нумар 27 Кяневіч са сваім даўгалыгім парасткам, кватэра нумар 28, паляначка з грыбком. У лузе на адной назе. Пяты паверх, тры майстэрні нежанатых мастакоў. Двор двор звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі лавачкамі газонамі выбітымі на бубен футбольным мячом толькі што ў двары засталіся ад знесеных хат ускраіны двухпавярховы дамок дуб зарасці ясеню пара груш ды некалькі асуджаных яблыні вішень дворнік кухарчык дае мне драстуйте гэткі сабе доўбня с каляным абліччам і кароткімі валасамі. І паўсюль ён лезе, дае парады, расказвае, і ўсё яму трэба ведаць, а мяне ён чамусьці лічыць самым разумным чалавекам вуліцы. Мяне гэта крыху абражае, чаму толькі вуліцы. Але яго не саб'еш, і ён узнікае за спінаю, у яго ёсць уласцівасці ўмельства ўзнікаць як з-пад зямлі і задае пытанне: Часцей за ўсё ўражанне пасля пытання нібы праглынуў жарынку, адначасова атрымаўшы удар пад лыжку. А китаец, китайца, у твар адрозніць. А вось цікава б ведаць Антоні Глебавічу, які сэнс у кіпарысах, што на поўдні. А сёння гэта, а не ведаеце часам, як дворнік па-латышску. Сетніекс, часам ведаю я. Цікава! І там і там амаль аднолькава. І ён працуе і думае. Выходжу з двара, вуліца, не вясковы бок, а гарадскі, аўтобусы, дамы, рэклама, марсіянская трынога тэлевежы наводдаль. Шум гарадской плыні у парты і неублажымы. І як апошні акорд таго, што ёсць мой дом і мой двор, тытунёвы кіёск, у якім сядзіць стары знаёмы брыгадзір Жрар, як я го называю я Герард пахольчык, якому я актыўна дапамагаю выконваць план. Ён і сапраўды як герой сядзіць у сваёй будцы. Просты, сярэдняга расточку, вусаты у дзіцячых широко раскрытых в очах, наив и схожесть с дитем, подмацовывая желтоватый пух на голове. Гэты так само стекауных, як и кухарчик, а лет той змитусливых тикауных, а гэты тикауный философ, той лезе подозрае сумняваецца, а гэты сядзіць на троне и пытается уедліва и сур'ёзна, Той бачыць непатрэбнае і неістотнае гэты зрит в корень. Той толькі слухае, гэта яшчэ дае парады з вышыні вопыту, набытага ў бяседах з разумнымі людзьмі. А вочы сочаць і свідруюць і бачаць усё. Але абодвум уласцівы, шырокі дыяпазон з зацікаўленняў, толькі першы цікавіцца, сэнсам кіпарысаў, якія не даюць ні пладоў, ані драўніны, а другога цікавіць палітыка ў Непале і ўвогуле ўсё ад касмічных пералётаў і спосабу варыць малінавае варэнне і аж да тэорыі чырвонага соўвання і лётаючых талерак, якія ён абавязкова называе. НЛА неапазнаны лётаючы аб'ект. Купляю пачак БТ. Глядзіць пільна, нібы наш разведчык у стаўцы гудырыяна. Дзіўна, вы неяк цыгареты адкрываеце. Тут пацягнуў за стужачку ды, А вы нажніцамі і толькі ражок. І вось ужо колькі месяцаў гляджу, заўсёды толькі правы ражок. Можна ж вось за стужачку, ды да і крышку зняць. Я, пане мой вялебны Герардзе, той, што ў кепскіх старых раманах называлі стары кавалер з устойлівымі звычкамі. <laughs> Устаявшымися привычками перакладае начытаны Герард. Ды нашто ж ражок? Парцігараў не люблю, А здымаць усю крышку ты туню тады ў кішень натрасеш. Ды, чаму ж правы, правы і сапраўды чаму правы, Чаму я заўсёды першым узуваю левы туфель. Літары туды глядяць. А, -а, -а. дамы, монахі і паршывы беларускі рамантызм. У адказ на званок з глыбіні кватэры даляцеў набліжаючыся гарматны сабачы брэх. Ганец да скарбніка Мар'яна, сказаў я, Два тыгравыя догі, кожны з добрую цялушку, пазнаўшы мяне са свістам, замалацілі тоўстымі ля кораня хвастамі. Эльма, Эдгар, на месца, слінця і паршывыя. Смачны, вось і слінцяй, сказаў я. Кватэра ў пташынскага гэта чорт ведае, што толькі не кватэра, старая, прафесарская, бацькоўскае, дзіва мацалелае у гэтым амаль дашчэнту знішчаным горадзе. На вокнах візырункавыя краты, Бібліятэта бібліятэка татачкі была ледзь не самай багатай прыватнай бібліятэкай краю, не лічачы вядома магнацкіх. Дзівам ацалела ў вайну і бібліятэка, але сынок струбіў яе ва ўсім, што не датычылася гісторыі дзяржаве, каб вызваліць месца сваім улюбёным гатычным і барокавым монстрам. Монстры выжылі адсюль не толькі кнігі, але і. Урэшце я няўдала пажартаваў. Мар'янна б да нас замест дзяўчат быў бы цалкам кавалерскі пад'езд, але ён адсюль не паедзе, бо тут хапае месца для ягоных лялек, хаця кватэра і нязручная былы загарадны дом, да якога зараз падпаўзае горад. Чатыры вялізныя пакоі са столлю пад неба, А за вокнамі пустыр, дно былых велічэзных даўно спушчаных ставоў і бераг з рэдкімі купамі дрэў, за якімі праглядаюцца будынкі парніковай гаспадаркі. З другога боку дадома прымыкаюць закінутыя могілкі. Іхнюю браму ў стылі позняга барока відаць, калі падыходзіш дадому на палову выпляжанай алеяй высачэзных ліп. сябры вы слухали сторонки романа у Владимира Короткевича «Черный замок Альшанский». Выканаўца – артыст Олег Винярский.